Logantz, Elizitxe, keixo, egunon? Bai, egunon. Ingurumen aldeko misio karguduna e, zaitugu, horre ZPI Euskal elkartean, eta esango dugu, bueno, ba, urtero bezala, eh, garapen iraunkorraren astearen arira, zuek, bueno, ba, e, bueno, antolaketa lan eta narizaretela noski, eh? Horten, e, hilaren e, amazazpitik hogeita bostera e, iraganen da. Guazen, eh, honi buruz eh, hitz egitera, e, alde batetik guazen aurkezpen orokor bat egitera. E, zein izango zen e, zehazki, bueno, ba, ekital, elkitaldi hau modu orokor batean. Bai, beraz, hori jaiten zuen bezala, be urtero, urtero bezala endaiako egiko etxeak eta guk ZPI Euskal Itxas behin Elkarteak behindajak batzen ditugu endaiako garapen iranko jaren astearen programa eraikitzeko. Beraz, uh, ekitaldi hori Europa mailan antolatzen da. Uh, bon, gaur egun uh, denok badakigu uh, pixka handien hain zinean garela, eh, klima aldaketa, biodibertsitatearen erortzea. Baina hemen uh, Ipar Euskaregian eta beraz hemen entaian, badira soluzioak, badira iniziatibak, ekintzak egiten direnak. Eta be aste helburua da be hori dena bultzatzea eta argian emaitea. Um, beraz ala. <laughs> Urtero baitaren, bueno, ba, gai bat aukeratzen duzu, zein izango da urtengo gaia? Be, urtengo gaia e, itxasua izanen da, itxasua, itxas bazteja, bioainiztasuna hori dena. Eta, e, be, justuki, e, gai inguruan, be, programa polit bat e, eraiki dugu um, ez gu hori bakarrik egin, uh, endaiako eragire eh, guziak mobilizatu ditugu, uh, elkarteak, enpresak, kirol taldeak, erri zerbitzuak eta abar, eta beraz eragire horien mobilizazioari esker, Ebe programa polit bat osatu dugu, eta be justuki eh, daiar guziek eh, garapen jaren aldeko ekimenak eh, ezagutzeko aukera izanen dute. Badakigu alegin handiak egin dituzotela, bueno, ba, gitarau hau osatzeko, e, orotara maboste aktivitate e, zerrandatu dituzote. Bueno, e, guazena, aipatzera behar bada, ez dugu denborarik aktivitate guzti guzti guztiak aipatzeko, baina, bueno, saiatuko gara gutxenez bai. e, labur biltzen edo azpimarratzen e, nagusiak edo, bai. bai. Hori da, be ama bost aktivitate proposatzen ditugu. Uh, dena ujirik, uh, eh, zine gaualdiak, eh, salbu zine gaualdiak. Beraz, bai, erraiten duzun bezala, ama bost aktivitate proposatzen ditugu. beraz, dena ujirik. beraz, programa bai bizikia beratsa da. Uh, izanen dira natura ikterak, sensibilizazio tailexak, diokoak aurrenzat, zine gaualdiak, konferentziak eta abak. Eh, beraz hainbat eh, aukera izango dira aur gazte eta helduen informatzeko, beren eh, ezagutzak aberasteko eta gozatzeko. Hmm? Aipatu ditugu amaboz aktivitate eta hauetatik, bueno, ba, esango dugu, ba, badirela baita euskarazko e, bueno, ba, animazioak e, zeintzuk izango ziren? Bai, Be, ara, naiz eta ez beti egesa izan, tematu naiz gure hizkuntzak uh, merezi duen lekua bultzatzen. Beraz, uh, be izanen dira zazpi eh, animazio edo euskaraz edota elebidunez. Uh, lena be programa um, hasteko, uh, gaua bat, baleak elkartean. Uh, beraz, pintxo sola saldia izanen da, Joseba horke nire narekin. Uh, aipatzeko, be justuki itxasua eta euskaldunen arteko lotura. Ziki e, polita izanen da, uh, gero ara pintxo poteo bat izanen da, eta gau adia segitu nahi duten entzat parean den uh, e, batagaztetxak uh, ateak idekiko ditu ere uh, Uh, gero, beraz hori, um, uh, irairaren uh, amazazpian izanen da, lehen egunean, beraz uh, ostirararekin. Uh, gero irairaren uh, eh, emeretzian, eh, igandearekin, endaiako bidazoa Soft Club uh, eta Azirpur Lozean kolektiboak uh, Kirol eta egitar Goiz bat proposatzen dute, ondartzan, uh, beraz hori uh, goizian izanen da. Uh, esnatze kiroltsua uraren eh, ertzean izanen da, gero kafetxo bat, eta gero itxas uh, eh, uararen ezagupena eta ondakin bilketa izanen da. beraz, hor, uh, be animatzailea buskaldun bat izanen da, eta be izena aintzinetik eman behar da. Gero, eh, beti uh, eh, irailaren uh, eh, emedetzian, ahatsaldez, beraz, endaiako iak klubak uh, ateraldi bat proposatzen du. Uh, itxas bazteja, be, uh, itxasotik deskurritzeko, beraz, uh, baleontzi uh, eraso batean, beraz, ateraldi uh, bat. Eh, hor, berdin uh, animatzaile euskaldun bat izanen da, uh, uh, taldeka izanen dira, beraz uh, izena eman beharko da uh, be plase jandiz. atelaldi hori uh, dute ere irairaren uh, goita batean eta irairaren uh, goita iruan, beraz uh, iru aldiz uh, beh, uh, atelaldia uh, endaiko iak klubarekin eta animatzaile euskaldun batekin beraz. Mm, ondoren uh, eh, irairaren ogoita bilan, uh, eh, beraz uh, asteazkenarekin, endaiako uh, ludotekako lantaldeak uh, oze uh, buruzko diostaketak proposatzen ditu. Hori uh, izanen da geltokiko eskolan, sei eta amabost urte arteko aurren Eh, hori, uh, beraz, uh, izanen dira diokoak, eh, itxasua, uh, ezagutzeko, eta ara, parada polita horrek uh, goza dezatena. Eta um, uh, bukatzeko, uh, irairaren goita lauean, beraz, hostilararekin, zine gaualdi bat izanen da, lebarriete zineman, surfa eta ingurumenari buruz, Uh, Gaualdi edek bat, iru filmekin, Lehena, beraz, bertako soflari eta zuzendarien uh, filmak deskubrituko ditugu, behi behiki sortu direnak, uh, eta lehena, beraz, film labur bat ipajaldean deitzen dena, eh, Euskaraz, uh, Jomen Jamek egindakoa eta Mikel Epaltzaren hitzekin, Biziki polita da, gure um, itxasua, itxasbazteja eta kultura nortasuna gora ipatzen du. Eta gero izanen dira mm, eh, bi film uh, be, emengo uh, eh, uh, zuzendariak uh, egindakoak. Uh, lehena Wave of Change eta bigarrena Lal Batroz, uh, beti buruz. Eta, eta la, hor kasu honetan txatu gira azpitituluak uh, ukaiten euskaraz, baina zen posibile sobera kario zen. Beraz, eh, ala, baina nala ere, ipar jaldean film hori eh, eh, eguneko euskaraz izanen da, gero uh, pausa bat izanen da, uh, endaiako, uh, endaiakop uh, denda parte hartzailearekin, uh, pintxo poteo bat, tokiko produktuekin biztan dena. Eta azken aktivitatea, beraz, uh, irairaren uh, goita bostean izanen da, jesik larte elkartearekin, Eta beraz, uh, bizikleta konpontzeko taileja izanen da. Uh, ere bidunez, Euskaraz eta Frantzesez, eta hor berdin izena, izena eman beharko da be, tailejan parte hartzeko. Bueno, ba, ikusten dugu, eh? egitarau oparoa ekimen aktivitate ugari, eh? prestatu dituzote. Esango dugu, bueno, ba, ekintza hauetan, jardura eta animazio hauetan, eh, bueno, parte hartzeko, informazio gehi eskuratzeko ta izen emateko, bueno, zein izango zen mm, ba, lekurik eta modurik egokiona, egokiena ba, informazio hori eskuratzeko? Bai, ebe justuki eh, programa guzia horokojat semanen duzuen daiako erriko etxeko webgunean eh, eta gure webgunean, beraz Zepeia Euskal Itxasbazera elkarteko webgunean uh, dena okanen duzue, informazio zehatzak, programa deskargatzeko eta justuki animazio uh, guzien zat, izena eman beharko da, beraz edo e-mailez, edo telefonoz eta hori dena atsemanen duzue uh, webgune, uh, webguneetan. Bosongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara eskermila benetan, ba, gurean izatagatik, mila esker. Azken izbata? Bai, bai, noski, noski, noski. <laughs> Bai, eta beraz, be, ea eguraldia lagun uh, ukanen duguna, espero dezaguna. Eta beraz ejan bezala, be programa dekia da, elduen zat, aurren zat, dena urgirik da salbu eh, zine gaualdiak. Eh, bidasoaren beste aldeko anaia jebak ere uh, eh, gombitatuak dira biztan dena. Eta, eta ara, beraz, uh, ebe arte eta mira esker deneri. Garapen iraunkorraren astea endaian eta entzondo zuen moduan ekimen eta jardueraz, e, bueno, beterik, esker mila berriz ere, ba, gurean izatagatik. Mila esker. Mila esker.